Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling sense intuitively. Rozmawiać, angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie have a feeling, sense intuitively. Rozmawiać, angażować się w rozmowę. Have a conversation, engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion, hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look, take a brief look. Spróbuj, podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie have a feeling, sense intuitively. Rozmawiać, angażować się w rozmowę. Have a conversation, engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion, hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look, take a brief look. Spróbuj, podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie have a feeling, sense intuitively. Rozmawiać, angażować się w rozmowę. Have a conversation, engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion, hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look, take a brief look. Spróbuj, podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie have a feeling, sense intuitively. Rozmawiać, angażować się w rozmowę. Have a conversation, engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion, hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look, take a brief look. Spróbuj, podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie have a feeling, sense intuitively. Rozmawiać, angażować się w rozmowę. Have a conversation, engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion, hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look, take a brief look. Spróbuj, podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie have a feeling, sense intuitively. Rozmawiać, angażować się w rozmowę. Have a conversation, engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion, hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look, take a brief look. Spróbuj, podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Mieć szansę. Mieć okazję. Have a chance. Have an opportunity. Mieć problem. Doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozm